Egunon, bon, 2000 eta hogeita bi urtea bukatzen ari da. Gerla, krisia, uh, energiaren krisia, presion emendatzea, uh, edo zen bortizkeri, hala. Batzuek pentsatuko dute eh, urte latza ukandugula. Bo, agian ikuste suik temagu gibelat uh, beti berk urteak dira, jene gisa ezta sekulan deusen latzen. Beti horrela izan da eduriz, beraz, e, nik uste eh, beti pentsatzen dugu urte hau besteak baino zailagoa izan dela ala, latzagoa, baina beti bergauzak dira, eta bizian badira alde honetik ikusteko parada batzu. Adibidez, esperientzia, egungo esperientzia kondatzen alba dut, pasadut eguna akize eta mondo emartzenen artean, eh, eta inguru horietan, pomajez, zen lubue, olako soko batzuetan. Ebe erraiten aldatzuet, hor gidelaik, otoitz egiten dugula panan erortzeko, eta gauaz sartzen gidelaik, zinez, zinez, autotik atera eta belauniko ez hartzen gidela, eta lurra musukatzen dugula. Ez dakizue zer den, egungo zizpinoak baizik ez ikustea amar kilometro susen ibiltzea, eta bolanta sekuran ez zitzultzea. Ez da kizue zer den urrun egitea eta bakrik pinoak beti ikustea, pinoak, pinoak, pinoak, pinoak. Bela zados, gehera historio horiek, eta bax, eta bax, eta bax. Baina funtsean, zer da pizagoa. Ukrainian gerla izaitea, ala landesetan bizitzea. Beaz, urras izan gaite zen, eskolegian bizigieno, eta ez lujalde lehun eta eze hortan. Hala, pasai guberian eta pesta ondenek, gora eskolegia eta kasuman landesek.